بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد خب كتاب را شروع مكلم درس را از این کتاب میسر از فقه ميسر در كتاب حج هستم درس يكم را از كتاب حج و در ماه ذو الحجة كي هستم برا بخاطر همين ماه ماهای حج هست و برای هر مسلمان دانستن احکام حج خاصتا برای کسی که نیت حج یا عمره کردن داره باید پیشه که حکم الله رسول را متعلی به صفت حج و چگونه بودن حج یا عمره کردن باید یاد گیره چون که گفتیم طلب علم فرض هست خاصتا برای کاری که انسان اون را انجام دادنی هست مثل طلب علم فرض هست برای کسی که <clears throat> نماز خواندنی هست باید رکن های نماز و فاسد کننده های نماز را بدانید و همچنین در کسی که حج کردنی هست یا شخص روزه گیرنده باید حکم الله رسول را متعلق به گونه بودنی حج باید تعلیم بگیرد زیرا حدیث صحیح در پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن و عنی مناسککم از من منسک های حج را عمل های عبادتی که در حج انجام داده می شود از طواف و سعی و رمی جمرات و سنگسار کردن و غیره گفتن از من بگیره و همچنین چنانی که پیغمبر صلی الله علیه و سلام گفتن صلوا کما رأیتمون اصلی مثل همین است و انسان باید احکام حج و یا عمره را از احادیث های صحیح از آنی که پیغمبر صلی الله علیه و سلام حج کردن و عمره کردن و کیفیت و صفتی که حضرت جابر ابن عبدالله رضی الله عنه روایت کردن انسان باید همین قسم تعلیم بگیرد خب اکنون شروع میکنیم از فقه میسر از کتاب درس یکم را از کتاب حج مؤلف میگوید الباب الاول فی مقدمات الحج چند مقدمه متعلق به حج ذکر میکنه و فيه مسائل المسألة الأولى في تعريف الحج مسأله اول در تعریف حج حج چی رو میگویند میگوید الحج فی اللغة القصد حج در لغت به معنای قصد کردن هست قصد کردن و رو آوردن به طرف چیز را حج میگویند در لغت عربی خب حج یعنی قصد کردن و نحو شیعی رو آوردن به چیز. خب حاج یعنی کسی که قصد کننده خانه کعبه هست خب اکنون <clears throat> از جهت لغوی حج به معنای قصد هست قصد کردن و فی شرعی اما حج در شریعت چرا میگویند مجرد التعبد لله بأداء المناسك في مكان مخصوص في وقت مخصوص على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم در شريعات حج چرا مجرد حج التعبد لله عبادت کردن الله و نزدیک شدن به الله به اجرا کردن مناسک جمع عمل های مخصوصی هیئت های مخصوصی را میگن از طواف احرام پوشیدن و از احرام و طواف و سعی بین صفا و مروه و مبیتی در مزدلفه و اینا اینا مناسکش میگن مناسک حج یعنی کارهایی که در حج انجام داده میشه اینا مناسک میگن منسک مناسک یعنی عبادت هایی که کارهایی که در حج انجام داده میشه خب حج در شریعت عبادت است به اجرا کردن کارهای در مکجای مخصوصه در وقت مخصوص به همون کیفیتی که در سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلام آمده ایره میگن حج زیرا پیغمبر صلی الله علیه و سلام میگد خذو عنی مناسککم یعنی حج در شریعت قصد کردن خانه الله برای ادا کردن رکن از رکنهای اسلام در وقت مخصوص در وقت مخصوص یعنی در های مخصوص و زمان مخصوص با اجرا کردن سخن فعل های مخصوص یعنی مثلا بیک اللهم گفتن این اخره قول ها سخن های و های مثل سعی بین صفا و مروه و طواف گرد خانه کعبه و و با سخن ها و فعل های مخصوص با کیفیت و هیئت و شکل مخصوص اینو میگن حج خب حج کی فرض کرده شده بین اهل علم اختلاف است سالی که حج فرض شد قول صحیح راجح همین است که سال 9 هجری حج فرض کرده شد سال 9 هجری اما خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم سال ده هجرت کردن حج کردن چرا سال 9 هجرت نکردن در سیرت گفته بودیم که پیغمبر صلی الله علیه وسلم سال 9 که عام الوفود نام داشت با استقبال و پیشوازگیری مهمان ها مشغول بودن مبنی بر این حج نکردن و سال ده هجری بنابر اختلاف است که سال چند حج فرض شد به اول میگه که سال 9 هجری قول دیو میگه سال 10 هجری قول سه میگه سال 6 هجری قول دیگر میگه سال 5 هجری لیکن راجع همین است که سال 9 9 هجری واجب شده است حج زیرا که آیت ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا نازل شده است در سال 9 هجری خب معلوم می شود که سال 9 هجری حج فرض کرده شد خب حج با فرض کرده فرض شدن حج حکمت های داره از جمله برای نزدیک شدن بنده به الله سبحانه و تعالی حکمت های حج چیست یکم نزدیک شدن به الله سبحانه و تعالی با اجرا کردن عبادت های بزرگ از جمله انسان زحمت کشیده مال و پول جمع میکنه تا اینکه جای مخصوص را برای فرمان اجرای الله سبحانه و تعالی عبادت مخصوص تا اینکه الله نزدیک شود حکمت اول نزدیک شدنی به الله سبحانه تعالی به اجرا کردن عبادت های به مثل احرام و به مثل تواف و به مثل سعی و سعی بین صفا و مروه و تواف گردی خانه خدا چرخ زدن و دور زدن به این دویم باز حکمت دیگر این تعالف و اجتماع مسلمان ها که همه مسلمان ها از عرب و عجم همه جمع می شوند در یک جای برای اجرای عبادت مخصوص نوابسته از عرق و از نسب و نسل و از چون بلکه با های مختلف با های مختلف با لحجه ها و زبان های گوناگون همه در یک وقت جمع می شوند همچنین برای این باید عبرت بزرگ باشه که چنان مسلمان ها عبادت خود را با یک حیعت و شکل و در یک وقت انجام میتیه واجبم این است که باید عقیده شون جغرافی شون باید یک باشه چون که در یک وقت روزا میگیرند در یک وقت عید میکنند در یک وقت حج میکنند مثل همین باید یک عقیده داشته باشند یک منهج راه رویش داشته باشند به این معنا که نباید شرکی را انجام تیان نباید بدعت و خرافات را انجام بتیان بلکه موحدی برای الله سبحانه و تعالی عبادت ها را باید همه را برای الله صرف کنند و همچنین در باب پیروی باید پیروی سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم را انجام بدهند یعنی سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم را زنده بکنند و پیروی کنند این فایده دیگر یا حکمت دیگر از حج این بیان این است که مسلمان ها باید یک دیله باشند باید یک فکره باشند باید یک عقیده باشن جایی که الله میگه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا با رسمان الله چنگ بزنی و فرقه و جدا جدا و گروه گروه نشوه این درس بزرگ از حج همین است که باید انسان ها همه یک عقیده باشند در یک عقیده نه هر کس در فکر و جماعت و گروه و مذهبی خیش تعصب کنان کرکرانه تقلید بکنه و حکمت بعدی این هم این است که این بیان یاد یادآوری آخرت هست که همه با لباس های سفید در یک زمان و مکان چرخ میزنند و با یک لباس سفید همه لباس سفید برتن کرده این هم بیان اون است که یک روز همه روز محشر همه جمع می شود و دیگر البته دیگر از حکمت های فایده های دنیاوی و اخروی دینی در ادای در فرض شدن حج هست البته خوب مؤلف قال المسألة الثانية حكم الحج وفضله مسألة دي حكم حج حج چه حكم دورا حكم حج در اسلام وفضل فضل اجر اولا میگد حكم الحج الحج احد أركان الاسلام وفروض ظهي العظام یکی از رکنهای اسلام و یکی از فرضهای بزرگ اسلام است حج رکن اسلام است یکی از بناهای اسلام پنجگانه حج و یکی از فرضهای بزرگ است به معنی که یکی فرضهای قطعی این حج کردن است لقول تعالی ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين و الله سبحانه وتعالى میگه ولله یعنی بر بالای مردم ولله برای الله در بالای مردم فرض است واجب است حج کردن خانه الله حج حج البيت حج یعنی قصد کردن خانه حج کردن خانه من استطاع علیه سبیل هر که توانش را داره ولله یعنی برای الله علی الناس در بالای مردم واجب است فرض است حتمی است قطعی است حج کردن خانه برای کسی که توانایی رفتن با سوی او را داره الله میگه و من کفر هر کی کافر ناسی پاسی کنه فان الله غنی عن العالمین الله بنیاز است از عالمی ها الله احتیاج به اینا نداره که مردم پولاشون جمع کنه رفته حج چی کنه لیکن این انسان وقتی حج بکره یا که روزه میگیره یا که نماز میخونه این هم فایده و نفعش به خود بنده برمیگرده و علی قول تعالی یعنی حج فرض است ایر الله میگه و اتم الحج والعمره لله حج عمره را برای الله کامل کنه و انجام بده این دلالت به وجوب میکنه واجب بودن ولی حدیث ابن عمر رضی الله عنه مرفوعا بنی الاسلام على خمس حدیث ابن عمر رضی الله عنهما حدیث معروف است مشهور است که بنی الاسلام على خمس و اسلام به پنج پایه بنا شده است یکیش حج خانه کعبه است و همچه حدیث جبریل حدیث مشهور که پیغمبر صلی الله علیه وسلم را پرسید که اخبرنی عن الاسلام و پیغمبر صلی الله علیه وسلم یکیش گفتن و انت حج و اینکه حج بکنی و ذکر منها الحج و در این حدیث بنی الاسلام على خمس حج هم ذکر شده است و همچه در حدیث جبریل وقد أجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع مرة واحدة في العمر أمات إجمع دارد بر واجب بودن حج بر كسي كي توانويش داره یک در عمر إن عبادتي مخصوصي هست و یک هست در عمر الله سبحانه وتعالى تعالی از فضل رحمتش عبادت های را قرار داده است عبادت های روزانه اولش عبادت هر لحظه که او اخلاص است که باید در هر یک کارش انسان باید اخلاص داشته باشه خب با عبادت های هر روزه هست که باید انسان هر روز باید انجام بده که پنج بار او هست اون نماز است پنج وقت پنج بار عبادت های هست سالانه که مثلا روزه داشتن یک ماه مبارک رمضان و عبادت های هست که در عمر یک بار هست حج کردن خانه کعبه برای کسی که توانایی داره عبادت ها را الله گوناگون فرض کرده است بعضی احتیاج به مال داره مثل مثلا زکات اگر رفت به مال ما و سهم مخصوص رسید باز عبادت های هست احتیاج به بدن داره مثل روزه گرفتن عبادت های هست که احتیاج به هم بدن داره هم به مال مثل مثلا هم باید برای حج کردن خانه کعبه هم باید مال داشته باشه نفقه راه کرایی تا رفتنه رفتن آنچه باید بدن داشته باشه توانایی که تا بروی از اینکه بیمار نباشه از اینکه عاجز نباشه خب بنا به خاطر همین میگد امت اجماع دارد امت اسلامی اجماع دارد بر واجب بودن حج برای شخصی که توانایی او را داره یک بار در عمر در عمر یک بار واجب یا فرض است که را میگن حجت الاسلام حجت الاسلام یعنی حجی که رکن اسلام است که باید انسان انجام دهد خب بلا بخاطر خاطر همین کننده حج حکم داره هر کی انکار کنه حج را البته کافر می به شک از دین خارج می شود مرتد می و هر کی مسخره کنه استهزای به حج بکنه یا بر رکن از رکنهای یا به منسک از نسوک حج عمل از اعمال حج کار از کارهای حج و مثل طواف و یا که سعی بین صفا و مروه و اینها کسی که استهزا و مسخره بکنه البته کافر می شود خب اما کسی که امکان حج کردن داره و نکنه چه حکم داره علم ها دو قول دارن قول اول میگن کسی که حج نکنه کافر هست حج نکنه کافر هست و دلیلشان همینه که الله میگه و من کفر فان الله غنی عن العالمین هر کی کافر شوه الله به نیاز است از عالمی ها خب و قول دیوم قول جمهور است و همین قول صحیح راجح است که ترک کننده حج یعنی حج نمیکردگی حج انجام نمیدادگی کافر نیست و این آیت و من کفر اینجا مقصود اینجا اصل کفر اعتقادی و همچنین کفر اصغر می شود برای کسی که واجب بودن حج قبول داره و لیکن حج نکنه تنها گناهگار عظیم می شود در این بعضی از دلیل های خاصی هم وجود دارد خب این بود بعض احکام حج خب فضله فضل حج وورد في فضل الحج احاديث كثيره منها مگر در فضیلت حج و اجر ثواب حج چند حدیث های آمده است بعضش حدیث ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا العمره الى العمره كفاره لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه حدیث مسلم حدیث صحیح که پیامبر صلی الله علیه و سلام گفتن عمره عمره تا عمره یعنی عمره به عمره کفارت سبب بخشیدن همون گناهایی هستی در بین واقع می شود بر اجر ثواب عمره همین است که عیسی وقتی عمره باز عمره بکنه گناهایی که در بین انجام داده است بخشیده می شود و ثواب و اجر حج گفتن و الحج المبرور حجی که مقبول مبرور یعنی حج قبول شده حج مبرور قبول شده در نزد الله لیس له جزاء الا الجنه نیست برای او پاداش مگر جنت یعنی حج یکی از سبب های بزرگ داخل شدن جنت است عمره سبب بزرگی است برای بخشیدن گناه ها بنابر انسان وقتی که اینقدر پول و مال محشر جمع میکنه برای انجام دادن حج یا عمره پس باید اخلاص را فراموش نکنه تا اینکه وقتی که لبیک اللهم لبیک میگوید تا اینکه رد کرده نشود بلکه قبول شوه او تلبیه گفتگی شو و سبب اگر عمره باشه سبب بخشیدن گناه ها شوه و اگر رفت و حج باشه پس حج سبب داخل شوی جنت شوه و همچنین وقال صلی الله علیه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه الى غیر ذلك من الاحاديث و همچنین حدیث دیگر ده حدیث متفق علیه ده پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت هر که حج کنه به خاطر الله برای الله بنابر باید حج به خاطر الله باشه نه اینکه لقب حاجیگی را بگیره ای حج بیان تا اینکه حاجیش بگن نه اینکه مثلا برای همچو سیاحت برود تماشا سیر تماشا و سیاحت بلکه من حج لله به خاطر الله به خاطر اخلاص برای الله اگر رفت و حج بروه من حج لله و همچنین عمره هم در داخله من حج بعض لفظ هست که و من حج و لله هر کی حج و عمره کنه برای الله هر کی حج کنه عمره در زیر داخل می شود هر کی حج و عمره را به خاطر الله انجام بده شرط همین است فلم یرفث فلم یرفث اصل رفث اینجا مقصود جماع هست همخوابگی با آیله خود در وقت احرام که جایز نیست و همچنین اینجا مقصود اصل همونه ولیکن در داخل است یعنی در داخل است های بد های بد نگوید دشنام نتیه بدگویی نکنه فلم مرفوس یعنی سخنهای قبیح نگد کارهای سخنهای فحش نگوید بدزبانی نکنه ولم یفسق یعنی معصیت و گناه و بدکاری نکنه بنابراین فسق رفث یعنی سخ... بد زبانی سخنهای بد گفتنی به زبان ولم یفسق فسق یعنی معصیت و گناه و بد کسی که حج کرد در روز بدگویی و دشنام نداد حقارت نکرد و همچنین فسق و معصیت و گناه نکرد غیبت کردن و همچنین مخالفت کردن قانونهای در اوج گذاشته شدگی در داخل است فلم سوق در داخله که انسان نباید مخالفت کنه قانون یا نباید در اوج کسی را بزنه مثلا ظلم کنه در حق کسی یا مال کسی را بخره یا اینکه مال کسی را بدزده نه اگر رفت کسی به این نیت حج کنه گناهش بخشیده نمیشه لیکن اگر رفت حج به خاطر الله کرد و حج ده گناه و معصیت نکرد رجع که ولدت و امو پاداش همین است که از حج برمگرده مثل که مادرش نو او را تولد کرده است مثل که نو از مادرش تولد شده است به این معنا که گناه نداره یعنی همه گناهاش بخشیده میشه بر خاطر همین حج خیلی رکن بزرگی هست و عمل اجر ثواب بسیار داره فقط شرط همین است که انسان باید به نفقه حلال باشه به نیت و اخلاص به نفقه حلال همی که نباید از راه حرام از, از ربا و از پرسین تو از و راه های حرام نباید حج کنه و بعضی ها از حلال و حرام حج که در این حالت ثواب نمیگیرن ثواب او حج کامل و پر را نمیگیرن او چون حج مبرور نیست بلکه حجش حج معذور هست یعنی در این کارش گناهگار میشود از نفقه حرامش و از مال حرام حج کنه حجش حج مبرور نیست بلکه معذور هست یعنی در او گناهگار شده است ویز و گناهگاره خب المسألة الث... المسألة الثالثة هل يجب الحج في العمر أكثر من مرة؟ آیا oh میگد حج در عمر بیشتر يكبر یک بار فرض است واجب است یا یک بار لا يجب الحج في العمر الا مره واحده وما زاد على ذلك فهو تطوع وجب نسمي میگوید حج کردن در عمر مگر يكبر يكبر وجبه بار واجب است یک بار وما زاد على ذلك وانك زيوتر بأيكي به یکی شد پس این تطوع و نفل است يعني تطوع تطوعا النافل تطوع بروي نافلة مثل سن نمازهای فرضی فارزي سنتی هست نمازهای فرضی و نفلی هست همین خیلی یک بار حج کردن بعد از بلاغت رسیدن ان فرض واجبه اما باقي همه سنت و مستحب و نفل و تطوع هست دلیلش حدیث صحیح هست روایت مسلم حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن ای مردم الله به شما حج را فرض کرده است پس حج کنید فقال رجل یک مرد گفت اکل عام یا رسول الله صلی الله علیه و سلم یک مرد خست گفت آیا گفت هر سال ای رسول الله یعنی هر سال حج کنیم فقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم و پیغمبر صلی الله علیه و گفتن اگر بگم آره یعنی هر سال پس واجب بشه که هر سال حج کنه و علم استطعت و هرگز نمیتونه که هر سال حج کنه بل گفتن در حدیث دیگر که بل یک بار گفتن یک بار واجب هست بله، به خاطر همین حج در عمر یک بار فرض است یک بار واجبه باقی مانده چی بارهای دیگر بعضی علم ها 80 بار حج کردن 40 بار حج کردن 20 بار حج کردن همه به خاطر اجر ثواب و پاداش که بسیار هم عمل بزرگ است حج حج یکی از عملهای بزرگ است انسان اگر تواناییش داشته باشه هر سالم که حج کنه بوکه نداره اگر رفت تواناییش داره و یگام مستحب و نفل دیگر اگر رفت متعارض زید نباشه در حالت هر سال کنه بهتر است مثلا لیکن اگر رفت و این حج کردنش نفل و تطوع هست و لیکن باز یک کار نفقه کردن برای یک کم بیزاعت یا اینکه مثلا نفقه کردن به یک محتاج در این حالت کدامش بهتره حج های نفلی بهتر است یا نفقه کردن بر محتوی مال ضرورتی به مال داره که باید اپریشن کنه مثلا این وای در این حالت دیونگی مقدم از گاه گاه دیونگی مقدمه دیوم خوب بنا به خاطر همین ولی ان نبی صلی الله دلیل دیوم گاد همین کی ولی ان نبی صلی الله علیه وسلم لن يحج بعد هجرته الى المدینه الا حجه واحده و زیرا خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعد از هجرتشون به سوی مدینه حج نکردن مگر یک حج کردنیه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یک بار حج کرده گن همجية كبرى وقد أجمع العلماء على أن الحج لا يجب على المستطيع إلا مرة واحدة وعلمها هم میگن اجماع داره که حج واجب نیست بر آدم تواناییش داره مگر یک بار حج یک بار واجب است بعض علما گفتند باید 5 سال دیگه بار کنه خب یه حدیث است یک حدیث ضعیف است یک حدیثی که باید 5 سال دیگه بار حج کنی حتما لیکن حدیث ضعیف است بنا به خاطر همین حج حج در یک عمر یک بار واجب است یک بار واجب است خب لیکن اگر رفت و توانید داشته هر پنج سال پس حج بره از روی مستحبی و سوابی که نداره از ثواب و عجر و تا اینکه مثلا همین خانه کعبه را ترک نکنی حجر نکنی ترک نکنی گفته هر 5 سال پس برای که نداره یک هر 5 سال پس واجبه نه خیلی هر یک در عمر یک بار واجب است مؤلف مقات هو عليه ان يبادر بادائه اذا تحققت شروطه ووجب أصبر شخص مكلف مسلمان إنك عجله بکند بشتابه برای ادا کردن حج وقتی که شرطاش پیدا شد وقتی که شرطا که شد در این حالت واجب است که زود انجام بده انتظار نشوه میگوید و بتأخيره بتأخیره لغیر عذر و انسان گناهگار میشوه اگر رفت حج را به تأخیر بگذاره به عذر به عذر اگر رفت تأخیر کنه این حالت گناهگار میشوه یعنی مثلا حج توانش داره و پروای حج نکنه هر سال گناهگار شده میگیره هر سال موعدی وقت حج که اومد و حج نروه خب لیکن اگر رفت عذر داشته باشه به اینکه مثلا بلیت نمیتین مثلا یا ویزاش نمیکنن یا اینکه مثلا راهات اما نیست در این حالت گناهگار نمیشود تأخیر کردن حج با عذر بو که نداره این سال که نشد مثلا ویزاش تغییر نگرفت سال آینده سال آینده که نشود؟ سال آینده خب اگر فرض کردیم نتونستم مرد در این حالت ورسش از نام او یا که بجای او حج میکنن با که نداره خب على کل حال انسان اصل همینه که زود باید بشتابه عجله کنه سراستیمه حج را انجام بده زیرا پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتن تعجلو الى الحج فان احدکم لا یدری ما يعرض له تعجلو یعنی عجله کنید بشتابه برای حج کردن زیرا یکی از شما نمیدونه چی در بلاش واقع میشه بشه چی در بالاش میآید شاید حاضر سلامتیش خوبه یکی سال آینده شاید دیگه سلامتیش خوب نباشه این شاید مثلا تواناییش داره راه ها آسان رفتن شاید سال آینده اگه وبا و اینوای راه ها محکم و یا راه ها در راه پیدا شوه علا کل حال انسان اگر رفت توانای حج داره و پس باید بیشتابه برای عملی نیک برای خاصتا در کارهای نیک باید انسان عجله کار و شتاب کار باشه به پرواگی و تنبلی نباید بکنه پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه تعجلوا الی الحج یعنی عجله بکنید به برای حج انجام دادن زیرا که شما نمیدونه که در بالاش چی میآید یعنی مثلا ایصال شاید سلامتیش خوب الکس آینده نه و شاید یک مانعی از موانع پیدا می شود بر باید انسان در کارهای نیک همین قاعده شخص مؤمن مسلمان همین قاعده شد که در کارهای نیک در طلب علم باید تعجله بکنه شتابان باید سراسیمگی طلب علم کنه امروز و فردا فردا نگویه پس فردا نگویه یعنی کارهای نیک رو نباید انسان به تاخیر بگذاره هر کاری نیکی را نیت داری کردن بگی هر کاری خیر را نیت داری کردن بگی صدقه های کردنی حاضر بکن شاید حاضر یه فرزند دو فرزند داری صدقه کردن آسان‌تره ای که 4 5 فرزند دار شوی حاضر شاید طلب علم کردن تر در 20 سالگی تو 25 سالگی اما اینکه در 30 و 40 که رفتی شاید دیگر حالت کارت بارت زیادتر شود حاضر که مثلا سلامتی و قوت توانایی داری در کارهای نیک بکشش کن حاضر از چی از عمره کردن باشه چی از حج کردن باشه چی از طلب علم کردن باشه چی از صدقه کردن باشه چی از دیگر اعمال نیک از قیام لیل نمازهای شب خواندن از حاضر تا برای خوابید برای خواندن قیام لیل نمازهای شب هازی چی در باب روزه گرفتن روزهای نفلی باشه به مثل روزه ده روزی نه روزی اول ذوالحجه یعنی مثلا این سال شاید بیمار نیستی لیکن چقدر انسان است با کسل های قند و دیگر کسل ها مبتلا شدن که حتی ماه رمضان روزه داشتن نمیتونن بنابر تعجل و الى الحج این قاعده کلی هست قاعده عام مسلمانه خاصتا زمان تیز تغییر مییابه خاصتا زمان تیز میگذره دنیای فانی هست امروز چی است و فردا چی است کسی نمیدونه بلا به خاطر انسان باید که نیت کرد نباید به تاخیر بگذاره در تربیه فرزند چند باید همین قاعده قطع عمل کنه امروز حال بعد تعلیمش میتم حال بعد تربیه میکنم گفتنی کلمه نیست تو حال بعد میگویی که یه وقت در 18 و 20 داخل شد یه وقت میبینی که 20 و 20 چند ساله شد بلا به خاطر همین باید در تربیه فرزندم انسان باید زود تربیه کردن بگه هر روزه هر روزه خطاهاش اصلاح بکن هر روزه واجبات تشبف در بالاش چیزی که واجب است بفهمان هر روزه آداب و اخلاقش یاد بده هر روزه از نوعی جزء از قسمی از قرآن حفظ کنه یه آیت از دو آیت از یه خط از دو خط حفظ حدیث حفظ کردن کتاب یا فهمیدن مسئله از مسائل دین به خاطر همین انسان باید در دنیا در دنیای زود میگذشتگی باید انسان در حقیقت همین نوع معامله کنه در کارهای نیک باید بشتابه زیرا انسان نمیدونه که در بالاش چی شود بشه انسان عاقل بعقل عقل بودن که به عقل شدن و دیونه شدن انسان های ساق و سالمی بودن که از بالای درخت بعد از افید دست خسته شد که نیست پایان کار نمیتونه اصلا مثلا بنابراین بله، کی بدونه که انسان در بالاش چی چیزها میآید بنابراین بله، خاطر چی در طلب علم باشه که بزرگترین عملی چی در طلب علم باشه باید بشتابه نباید فردا فردا کنه و همچنین در طلب عبادت انجام عبادت ها باشه خب یک حدیثی المؤلف ذكر کرده سرقت حدیث ضعیف اسكي که وقد روي مرفوعا وموقوفا وحق حديث رواية شده حديث مرفوع يعني به پیغمبر نسبت داده شده يعني به حدیثی که پیغمبر گوید ورا حديث مرفوع میگن حديث مرفوع قايده مصطلح الحديث هست حديث مرفوع همون حديث رو میگن كي سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم مرفوع میدانیم مرفوع از رفع بلند برداشته شده به خاطر منزلت و سخن پیغمبر جایگاه بلند که داره میگه مرفوع و قد روی مرفوعا یعنی حدیث از پیغمبر وارد شده است یکی سند پیغمبر اصلا صحیح نیست و موقوفا حدیث موقوف حدیث سخن صحابی باشه اون میگه موقوف سخن حضرت ابوبکر عمر عثمان علی عبد الله ابن عباس عبد الله ابن مسعود سخن های پیغمبر حدیث مرفوع میگن های صحابه را حدیث موقوف میگویند حدیث های غیر صحابه را تابعین تبع تابعین و الی اخره را حدیث های مقطوع میگویند حدیث های سخن های الله را اگر در قرآن باشه اینا نامش آیت میگویند اگر رفت در حدیث حدیث بیا و حدیث قدسی میگند اگر سخن های الله در کتاب های پیشینه باشه اونها را اونها را اخبار بنی اسرائیلش میگویند اخبار بني يعني یعنی خبرهای بني اسرائيل متعلق به سخنهای الله در کتابهای پیشینیان در کتابهای پیشینه خب این حدیث ذکر کردگی حدیث صحیح نیست میگه من طرق یقوی بعضها بعضا یعنی چند طریق از چند سند این حدیث روایت شده است که بعضش بعضش تقویت میتیا گویا به درجه مقبول میرسه لیکن نمیرسه خب گویا پیغمبر صلی الله علیه و سلام گفتن من استطاع الحج فلم یحج هر کی توانای حج کردن را داشته باشه و حج نکنه حلیم و یهودی او و انشاء نصرانیا پس اگر بخواد که یهودی بمره پس یهودی بمره هر کی حج توانیش داره و حج نکنه پس اگر بخواد یهودی بمره یهودی بمره اگر خواه نصرانی بمره نصرانی بمره خب این حدیث البته حدیث ضعیف است ولیکن از حضرت عمر رضی الله عنه و بعضی صحابه ها ثابت میگوین عالم ها اگر رفت و ثابت شم که این تهدید است وعیده وعید سختی هست برای کسی که توانای حج داره و حج نکنه پس میخواد یهودی مجوسی مردن گیره به این معنی که این رکن بزرگ اسلام را انجام نداد و به پرواگی کرد این حدیث اصلا صحیح نیست لیکن اگر رفتو گویم صحیح مثلا معناش این میگن لفظ حدیث تهدید وعید است حدیث وعیده یعنی سرزنیش نه اینکه معنیش که آدم حج نکرد یهودی میشه یا اینکه نصاری میشه یعنی کافر میشه نه حج نمیکردگی کافر نیست حج نمیکردگی که مدامی که واجب بودنش و فرض بودنش قبول داره ولی نکنه از روی بخیلی و از روی کنیسکیش در حالت کافر نمیشه یکی اگر تو فرض بدن واجب بودن حج انکار کنه در حالت البته کافر میشود اما این حدیث معناش همین است که اگر رفتو بگیم معناش صحیحه به این معنا که است، سرزنیش تهدیدی کسی است که حج نکنه خواه یهودی بمبره خواه نصرانی بمبره به این معنا که اگر رفتو مسلمان حقیقی میشد پس باید این رکن بزرگ اسلام را تعد نمیکرد علا کل حال سوال همین است که آیا کسی حج نکنه کافر است نه البته نه خب اگر رفت خب این این چی معنا داره این اثر اثر معناش همین است که این وعید است وعید سرزنیشی کسی است که توانای حج داره حج نکنه پس خان یهودی میمبره خان نصاری میمره پس مردن گیره یعنی از روی سرزنیش و تهدید و از روی تحقیرش خب یه حدیث دیگر هم هست که جهادی که در او جنگ و چیز نیست جهادی که در او تیراندازی نیست پیغمبر صلی الله علیه و سلام گفتن حج است حضرت گفتن که وقتی زنها را طلب کردن برای ده برای جهاد گفتن نه حج لکن جهاد لا قتال فيه گفتن برای شما زنها جهادی هست که در جنگ نیست گفتن الحج والعمره معلوم شد که حج و حج عمره به مثل جهاده بشه احکام اسلام همینه با هم مانند است از جهت برای خاطر حج خیلی اجر بزرگ داره که به مثل فضل حج اه، حج عمره مثل اجر ثواب جهاد در راه الله را داره نوعی البته نوعی نه از همه جهت خب به هر حال برای زنها خاصتا گفتن لکن جهاد لا قتال فی برای شما گفتن جهاد هست و درو جنگ نیست گفتن الحج والعمره حج عمره به مثل چی است به معلومه به مثل جهاد در راه الله سبحانه و تعالی هست نوع جهاد است بشک به خاطر همین گفتیم برای کسی که همچنین انما الصدقات للفقراء والمساكين یکیش دوا فی سبیل الله ده بعض علم ها گفتن با که نداره انسانی که حج کرده نمیتونه از زکات داده شد تا اینکه حج کنه زیرا حج کردن هم اینم فی سبیل الله در داخل هست و این بود درس یکون و به همین قدر به همین قدر کفایه و آخر دعوانا الحمد رب العالمین